wan nasara anawaambia ya ahlal kitab enyi mliopewa kitabu enyi mayahudi mliopewa taurat enyi manasara mliopewa injili la taghlu fi dinikum msichupe mipaka katika dini yenu la taghlu fi dinikum msichupe mipaka katika dini yenu imma kwa matendo au mkachupa mipaka kwa maneno la لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا na wala msiseme juu ya Allah muumba wa mbingu na ardhi isipokuwa semeni yaliyo ya haki hii ni irshad min Allah subhanahu wa ta'ala mwongozo kutoka kwake subhanahu wa ta'ala amewaita ahlul kitab akawataka wasichupe mipaka katika dini yao, kwa maana wamechupa mipaka katika dini yao, na suala la kuchupa mipaka katika dini ni jarima, ni kosa. Ndiyo maana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam amewatahadharisha Waislamu kutenda kosa hilo la kuchupa mipaka katika dini. Alipokuwa akitekeleza ibada yake ya haji akafika mahala pa kurusha mawe jamarat pale Mina akawataka masahaba wamwokotee vikokoto vidogo vidogo akawaambia ulqut li mithla hasal khadf wa iyyakum walghulu niokotee vimawe vidogo vidogo vichangarawe mithla hasal khadh mfano wa vikokoto au vichangarawe vya hadh wanaozoona wanasema makadirio yake ni kwa makadirio ya harage vidogo mithili ya harage akawaambia masahaba ole wenu kuchupa mipaka katika dini kwa maana ole wenu msije mkachukua mawe makubwa yatakayozidi saizi hii au kiwango hiki cha mawe, ole wenu.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 dhalika qauluhum biafwahihim hizo ndiyo kauli zao zinazotoka katika vinywa vyao yudahiuna qaula alladhina kafaru min qablu wanaiga za wale waliokufuru kabla ya hapo qatalahumullah walaaniwe na Allah anna yufakun popote watakapoelekea hii ndio Qur'an Qur'an haithibitishi utoto wa Uzair Qur'an haithibitishi utoto wa Isa ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akawakataza wasifanye ghulub katika dini la taghlu fi dinikum ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله hakika si vinginevyo masihi Isa mwana wa Maryam ni mtume wa Allah wa kalimatuhu na ni neno lake naam Isa ni neno la Mungu wa kalimatuhu nani neno lake alqaha ila maryam aliloliweka kwa maryam maryam albatul maryam asiyejua uchafu wa kalimatuhu nani neno lake alqaha ila maryama aliloliweka kwa maryam neno gani wanasema ahlul ilm neno la kuwa mtoto pasi na baba kuwa mtoto pasi na baba akapuzia Jibril alayhi salam kwenye shingo ya nguo ya Maryam ukaingia upepo katika utupu wake mtukufu alayhi salam ikawa ni sababu ya kutunga mimba ya Isa kuwa mtoto wewe Isa ambaye huna baba wa kalimatuhu na Isa ni neno la Allah neno lake alqaha ila maryama aliloliweka kwa maryam wa ruhun minhu na ni roho Isa ni roho miongoni mwa roho zilizoumbwa na yeye Allah subhanahu wa ta'ala faaminu billahi wa rusulihi basi nyinyi mayahudi na nyinyi manasara muaminini Allah kwamba yeye ndiye muabudiwa wa haki aliyemuumba Isa aliyemuumba mama yake Isa Maryam faaminu billah bas muaminini Allah wa rusulihi na mitume wake na msibague katika kuamini mitume kama walivyo waislamu Allah anasema waislamu wameamini mitume wote hawakubagua waislamu hawakubagua kama walivyobagua mayahud mayahudi wamemtenga wamemkataa Isa na mama yake manasara wamemtenga na wamemkataa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ama waislamu wamemwamini Musa wanayejinasibisha naye mayahudi waislamu wamemwamini Isa wanayejinasibisha naye manasara hili amelisema Allah kwenye Qur'an amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير أنا سمع سبحانه آمن الرسول أم أمين متوم محمد صلى الله عليه وسلم بما أنزل إليه من ربه يلي aliyoteremshiwa kutoka kwa Mola wake walmu'minuna na waumini wa Kiislamu wasahaba masahaba na waliokuja baada yao kullun wote wawili hawa mtume na waumini amana billah wamemwamini Allah wa malaikate na malaika wake wa kutube na vitabu vyake wa rusuli na mitume wake la nufarriqu baina ahadi min rusuli wakasema hatutofautishi yeyote katika mitume wake Allah subhanahu wa ta'ala imani yetu kumwamini Muhammadi sallallahu alayhi wasallam ndiyo imani yetu kumwamini Isa imani yetu kumwamini Musa ndiyo imani yetu kumwamini Yahya na Zakaria ndiyo imani yetu ya kumwamini Ibrahim ndiyo imani yetu ya kumwamini Lut ndiyo imani yetu ya kumwamini Shuaib ndiyo imani yetu ya kumwamini Daud aliyepewa zaburi na Allah subhanahu wa ta'ala wa ataina Dauda zabura na Daudi tumempa zaburi wote hawa tumewaamini hatutofautishi sisi yeyote katika mitume wake Allah subhanahu wa ta'ala faaminu billahi wa rusuli Allah anawaasa anawanasihi أهل الكتاب ومؤمن يا سبحانه وتعالى لم يتم وط ولا تقول ثلاثة مسسام أتاتو القرآن نكتاز أتاتو لا تقول ثلاثة مسسام أتاتو إيمان يا أتاتو نكفر انتهوا كماني خيرا لكم kufanya hivyo ni bora kwenu nyinyi. intahu khairan innama Allahu ilahun wahid, hakika Allahu mwabudiwa ni mwabudiwa mmoja, hana mshirika, hana mshirika katika dhati yake subhana, hana mshirika katika sifa zake subhanah hana mshirika katika matendo yake subhanahu wa ta'ala ameumba peke yake aabudiwe peke yake kama ambavyo hakuwa na mshirika katika kuumba asiwe na mshirika katika kuabudiwa kumfanya na kumjaalia kwamba yeye hana mshirika katika kuumba ukamjaalia ana mshirika katika ibada ni dhulma ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim, ewe kijana wangu, simshirikishe Allah kwenye ibada, kwamba ukamwabudu yeye na ukawaabudia wengine. Inna shirka la dhulmun adhim, hakika ushirikina huo kumfanyia yeye washirika ni dhulma kubwa. takadu as-samawati yatafattarna minhu, mbingu zimekaribia kupasuka pasuka watanshaqqu al-ardu na ardhi kupasuka watahirru al-jibalu hatta na milima imekaribia kuanguka kwa nini andau lirrahmani walada kwa kule kumdaia Allah rahman ya kwamba ana Mungu mtoto mbingu zimekaribia kupasuka na ardhi milima imekaribia kuanguka Qur'ani inasema wama yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada na haiwi kwa Allah Arrahman kwamba yeye awe ana mtoto. Kampata wapi mtoto? Ana shida gani na mtoto? Subhanahu wa ta'ala. Wewe una shida na mtoto, aje akusaidie. Allah hana shida, mola wetu hali, mola wetu hanywi, mola wetu hawategemei viumbe wake subhanahu wa ta'ala, bali viumbe ndio wanaomtegemea yeye katika kila hali antumul fuqara'u ila Allah nyinyi ndio wahitaji mnaomhitajia Allah ya ayuha nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid na Allah yeye ndiye ghani mkwasi tajiri alhamid mwingi wa kuhimidiwa faaminu billahi wa rusulihi wala taqulu thalatha msiseme utatu intahu khairan lakum komeni kufanya hivyo ni bora kwenu nyinyi innama llahu ilahun wahid hakika allah ni mwabudiwa mmoja subhanahu utakasifu ni wake an yakuna lahu walad kuwa ana mtoto ametakasika na jambo hilo ametakasika na sifa hiyo subhanahu an yakuna lahu walad lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardh ni vyake yeye tu vyote vilivyopo mbinguni na ni vyake yeye tu vyote vilivyopo ardhini. Wakafa billahi wakila, ametosha Allah kuwa ni mtegemezi anayetegemewa na waja wake. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Ayuha nnas ibadallah sikukuu za manasara sisi hatuhusiki nazo kwa hali na kwa namna yoyote. Sikukuu za manasara waislamu hawahusiki nazo kwa hali na kwa namna na kwa mazingira yoyote. Na yeyote ambaye atajiingiza katika hali ya kusherehekea sikukuu zao hizo aelewe ya kwamba kuingia kwenye makemeo makali aliyoyasema mtume sallallahu alayhi wasallam aliyesema man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum hadithi ya Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma aliyopokea al-Imam Abu daud katika sunan na al-Imam Ahmad katika musnad kwamba anasema mtume sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum yeyote ambaye atajifananisha na watu fulani ya imma katika matendo yao ya imma katika maneno yao ya imma katika mionekano yao nyenendo zao silka na tabia zao fahuwa minhum basi huyo atakuwa ni miongoni mwao kwa leo ukijifananisha muislamu na manasara katika kusherehekea sikukuu yao hii basi wewe una fungu la kujifananisha nao na utaadhibiwa kwa mujibu wa kiwango ulichojifananishia nao ukijifananisha nao kwa sana utaadhibiwa kwa sana man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum kisha akasema mtume sallallahu alayhi wasallam waju'ila adh-dhullu was-sagharu ala man khalafa amri na uduni na unyonge umpate yule ambaye atakhalif amri yangu apatwe na uduni wa hali apatwe na unyonge huyo ambaye atakhalifu amri yangu hii akajifananisha nao sisi wa kutuamuru ni mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam hatuna mtume mwingine zaidi yake yeye ndiye mtume wa mwisho yeye ndiye mtume wa umma huu yeye ndiye aliyepewa aliyepewa maelekezo na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sisi hatushirikiani nao bali wamekataa ahlul ilm kuuza bidhaa ambazo hutumika na wao katika vipindi hivi usije ukaona kwamba ni fursa ni fursa ya biashara la ukifanya kuwa ni fursa ya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 madhalim moto sema hak atakayeamini na kufuata amejinufaisha nafsi yake atakayepinga na kufanya inadi haidhuru isipokuwa nafsi yake haya maneno ya Allah kwenye Qur'an kwa Allah Allah waislamu kuuliza watu sasa mbona wanatuletea zawadi hukumu ya kupokea zawadi kwa mnasaba wa sikukuu hii tumezuiliwa na dini yetu na sharia hususan yale ambayo yana mafungamano makubwa na sikukuu yao kama vichinjwa vyao usipokee abadan ila akikupa tunda lililoumbwa na Allah halina mnasaba huo embe papai parachichi pokea kama alivyopokea Ali bin Abi Talib kama alivyoelekeza Aisha radhiallahu ta'ala anha lakini nyama aliyechinjwa kwa ajili ya idi yao hii hapana hapana hapana japokuwa na sisi tumeelekezwa kwenye mnasaba wa idi zetu tuwape zawadi kwa kuwa ni dini ya haq lakini hii ya kuitakidi utatu Mungu Baba Mungu Mwana sio Mungu nani la wajalu lahu banina wa banat wako waliomjalia Allah na watoto wa kiume kama hawa wanaosema Isa ni mwana wa Mungu wa banat na wako waliomjalia Allah na watoto wa kike kama vile makuraish waliosema malaika ni mabinti wa Allah subhanahu wa ta'ala hii yote anasema Allah qismatun dhiza ni ugavi wa dhulma makuraishi nyinyi mlikuwa mkiwazika watoto wa kike hamuwataki makuraishi mlikuwa mkiwazika watoto wa kike pale wanapozaliwa hamuwataki idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim anapopewa bishara mmoja wao kwamba mke wako amezaa mtoto wa kike, sura yake inabadilika rangi, inapiga weusi kwa hamaki na chuki, akiwa ameghadhibika. Yatawara min alqaumi min sui ma bushira bih, anaondoka taratibu, kama amekaa na wenzake, anaondoka taratibu kwa ubaya wa bishara aliyopewa. Akienda nyumbani Allah anasema ayumsikuhu ala hunin je atambeba yule mwanawe wa kike aliyezaliwa kwa unyonge huo huo am yadusuhu fi turab au amfukie katika mchanga yaima alifanya hili au alifanya hili wa idha almauudatu suilat bi ayi dhanbin qutilat na pindi kitoto cha kike kichanga kilichouliwa kwa kuwekewa tani ya mchanga juu yake kitakapokwenda kuulizwa siku ya kiyama biayi dhanbin kutilat ni kwa dhambi gani ambalo kichanga hiki kimelitenda hilo dhambi mpaka akauliwa hawakuwa wakiwapenda watoto wa kike kwa kuhofia al fedheha na aibu kama wanavyosema wenyewe makureishi sasa vipi eh, mnampa Allah wale ambao hamwapendi katika nafsi zenu Allah akasema tilka idhan qismatun dhiza huu ni ugavi wa dhulma kabisa msichokitaka mnampa Allah kwa hiyo wako walimjaalia Allah na watoto wa kiume na wako walimjaalia Allah na watoto wa kike qul huwa Allahu ahad sema Allah ni mmoja Allahu samad Allah ndiye anayekusudiwa na shida za waja lam yalid hakuzaa wala yulad wala hakuzaliwa walam yakun lahu kufuwan ahad na hakuna chochote chenye mfano wake subhana walhamdulillahi rabbil alamin